Pirmoji karalių knyga, ketvirtas skyrius. Karalius Saliamonas valdė visą Izraelį. Jo kunigaikščiai buvo kunigo Cadoko sūnus Azarijas, Šišos sūnus Elihorefas ir Ahija, raštininkai, Ahiludo sūnus Juozapatas, metraštininkas, Jehojado sūnus Benajas, kariuomenės vadas, Cedokas ir Abjataras, kunigai. Natano sūnus Azarijas buvo valdininkų vyresnysis, o Natano sūnus Zabudas vyriausias valdytojas ir karaliaus draugas. Ahišaras karaliaus namų prievaizdas, o Abdo sūnus Adoniramas duoklės prižiūrėtojas. Saliamonas turėjo 12 valdininkų visame Izraelyje, kurie aprūpindavo maistų karalių ir jo namiškius. Kiekvienas aprūpindavo vieną mėnesį per metus. Tai jų vardai. Benhūras Efraimo kalnyne, Bendekeras Makace Šalbime, Bet Šemeše, Elon Bet Hanane, Benhesedas Arubote, Jo žinioje buvo Sohojas ir visas Hefero kraštas. Ben Abinadabo žinioje buvo visa Doros rytis. Jis buvo vedęs Saliamono dukterį Tafatą. Ahiludo sūnaus Banos žinioje buvo Tanachas, Megidas, visas Bečianas, esas šalia Cartano ir žemiau Jezrelio, nuo Bet Šiano iki Abelmeholos ir iki Anapus Jokmuamo. Bengeberas Ramot Giliade. Jo žinioje buvo Manaso sūnaus Jeiro miestai, esantis Giliade, Argobos rytis, esanti Bašane, 60 didelių miestų su sienomis ir variniais užkaiščiais. Idojo sūnus Ahinadabas Mahanaime Ahimaazas Naftalyje. Jis buvo vedęs Saliamono dukterį Basmatą, Hušajo sūnus Baaną, Ašere ir Beolotę, Paruacho sūnus Juozapatas Isachare, Elos sūnus Šimis Benjamine, Ūrio sūnus Geberas Gilijade, Amoritų karaliaus Sihono ir Bašano karaliaus Ogo šalyje. Judo ir Izraelio žmonių buvo kaip smilčių pajūryje. Jie valgė, gėrė ir linksminosi. Saliamonas valdė visas karalystes, nuo upės iki Filistinų šalies ir Egipto sienos. Jos mokėdavo duoklę ir tarnavo Saliamonui per visas jo dienas, Saliamonui kasdien pristatydavo 30 korų smulkių ir 60 korų paprastų miltų, 10 nupenėtų jaučių, 20 jaučių iš ganyklos ir 100 avių, neskaičiuojant elnių, gazelių, stirnų ir nupenėtų paukščių. Saliamonas valdė visą sritį į vakarus nuo upės, nuo Tifsacho iki Gazos Jis gyveno taikiai su visais kaimynais. Judas ir Izraelis nuo Dano iki Beršebos gyveno saugiai, kiekvienas žmogus po savo vinmedžių ir figmedžių per visas Saliamono dienas. Saliamonas turėjo 40 tūkstančių arklidžių kovos vežimų žirgams ir 12 tūkstančių raitelių. Dvylika valdininkų aprūpindavo maistu karalių Saliamoną ir visus, kurie valgė prie karaliaus Saliamono stalo. Kiekvienas rūpinosi, kad maisto netrūktų vienam mėnesiui. Mėžių ir pašaro, žirgams ir mulams jie atgabendavo į tą vietą, kur būdavo karalius, kaip jiems būdavo įsakyta. Dievas suteikia Saliamonui išminti ir nepaprastą sumanumą, bei tokį širdies platumą, kaip smėlis jūros pakrantėje. Saliamono išmintis pranoko visų rytiečių ir egiptiečių išmintį. Jis buvo išmintingesnis už visus žmonės, net už Ezerachą Etaną ir Maholo sūnus, Hemaną, Kalkolą bei Dardą. Jis buvo garsus visose aplinkinėse tautose. Jis sukūrė 3000 patarlių ir 1005 gesmes. Jis kalbėjo apie medžius, nuo Libano kedrų iki izopų, kurie auga ant sienų, apie žvėris, paukščius, roplius ir žuvis. Iš visų tautų ateidavo pasiklausyti Saliamono išminties žmonės atsiusti nuo visų žemės karalių, kurie girdėjo apie jo išmintį.